Ɛnnɛ, sɛ yɛba bɛprate dwuma bio no a, ma me ka kyerɛ atiefoɔ no nyinaa sɛ, Atiefoɔ, momfa nkyɛ me sɛ ebia mebɔ din bi na wowɔ saa asɔre no mu a, mma wo bo mfu na monkɔyɛ research yie sɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu nea yɛka no, ne mu nokorɛ ne ne mu kontompo no nyina ara. Enti mesrɛ wo ara, nokorɛ na yɛreda adi ama wiase Na wiase no nyiara sɛ ho nokorɛ. Me nsase firi Ghana last week me hyɛɛ bɔ sɛ mɛbɔ din bi a ebi mo afiri Ghana, ebi mo afiri Nigeria, ebi mo afiri South Africa, ebi mo firi Kenya, ebi firi Zimbabwe, ebi firi US, ebi firi Canada ɛne all the European countries a me nim ɔmo no nyinara. Me ne wo kasa yi mabɔ din. Matua adwene bebree na agu m'anim ha na mɛstate afiri Ghana hanom. Deɛ nti na mɛstate firi Ghana ha ne sɛ, Ghanafoɔ na yɛyɛ yɛka sɛ yɛyɛ yɛ asɔfofoɔ anaasɛ yɛyɛ Kristofoɔ a yɛgye Nyame di, yɛde Nyame honhom na ɛyɛ nsɛnkyerɛnne. Ɛna ɛnnɛ da yi, sɛ wokɔ asɔredan mu a, Nsɛnkyerɛnne ahodoɔ na ɛkɔ so wɔ asɔresɔre mu a wɔn nyina ara wɔfrɛ wɔn ho nyame nipa ne prɔfɛtfoɔ a wɔda asɔre bebree no ano. Ɛyɛne Nyame pɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ, sɛ wokɔ asɔre a, bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ asɔre no a wokɔ no nipa a ɔda w'anim a ɔyɛ sɔfo no, bɔ mmɔden sɛ wobɛkyɛke no yie Na asɔre bi wɔ hɔ a wobɛkɔ awie no na wode nnanu na aba abɛto w'abrabɔ mu. Asɔre bi wɔ hɔ wobɛkɔ awie no na wo ne w'abusuafoɔ mo ntam atete. Asɔre bi wɔ hɔ a wobɛkɔ awie no na wo ne wo mame nkasa bio because yɛaka kyerɛ wo sɛ wo mame yɛ ɔbɛnfoɔ, kyerɛ sɛ yɛaka kyerɛ wo sɛ wo wɔfa, wo nana bi yɛ ɔbɛnfoɔ. Wei na ɛyɛ nneɛma a ɛkɔ so. Asɔre bi wɔ hɔnom a wobɛwie no abaayewa pɛ sɛ ɛsɛ ɔbɛwie no N'asɔfo ani na ada sɔfo reyɛ ne ayɛ no yakayakadeɛ. Sɔfo agye ne ho nneɛma ne ho kɔneaba bebree. Wei na ɛma bɛdi ho nkɔmmɔ. Enti atiefo a motie me yi, mede kan da Nyame ase wie a, na mede ntua kɛseɛ a ɛyɛ Jesus ne ntua a ɔkaa wɔ Bible mu a ɛyɛ Peace be unto you, Yɛde ba Kremofo asɔre mu a, yɛka no sɛ, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wei na ɛyɛ nkyia a mede ma mo nyina ara ɛnnɛ anwummere yi. Yɛda mo ase. Now, afei, me ba bɛbɔ din bi. Me me wie me gyae asɔfo die a me gyae prɔfɛt die a ma gyae sunsum no akyiri die ɛyɛ sunsum a ɛyɛ yɛ nyina yɛ so yɛ sunsum a yɛ som no a yɛ frɛ no mahanta mmerɛ a me gyae no akyiri die a me bɛ yɛɛ kramoni no Magya nnipa bebree, anaasɛ menim nnipa bebree a wɔn nyinaa mfiri Nyame a wɔyi so tumi a wɔde yɛ nsɛnkyerɛnne. Ɛnnɛ, mɛbɔ din baako baako, twenty anaasɛ ten, ɛy, fifteen de akyerɛ wo, na nea aka no yɛde bɛsi hɔ, na ɛno akyi no yɛsan akɔ biom na yɛde wɔn nyinaa din ba. Before this program Ɛnde no, yɛbɛte wɔn nnuru no ara din wɔ kuro dua yi mu. Enti motwa mu kutuu. Obi biara a mebɔ ne din na ɔse ɔnte aseɛ a, baabi a ɔpɛ biara no, yɛmfa nkɔ. Na Insha Allah, ɛyɛ Nyame ne tumi, nokorɛ ɛbɛda adi baabi ha yi. Meda mo ase. Yɛwɔ nnipa bi a wɔwɔ nsɔrensɔre mu a wɔda nsɔrensɔre bebree ano. Rev. Ɔbɔfoɔ, ɔwɔ pro, ɔwɔ churches bebree. Me ba o, obesu eh. Ɔwɔ churches bebree, ɔyɛ program ɛwɔ TV so, ɛne sɛ wokɔ Multi TV no so a, ɔwɔ one of the channels no bi so, wobɛhwɛ no ɛwɔ hɔ. Afei yɛwɔ obi a yɛfrɛ no. Odiyifo Akwa, Church of Bethel a ɔno nso ɔmfo Nyame. Daniel obi nnim, God's Way, ɔno nso ɔmfo Nyame. Ebenezer Yadom Adakwa, Adakwa. Uh-huh. Nyame hu yɛ mɔbɔ. Amen. Nyame mma ɔmo nyinaa nsakra. Na owu ɛwɔ saa bɔne wei mu a ɛnyɛ papa. Mm. Afei Reverend Owusu bɛmpa. a wɔayera no fo. Kɔ asɔre, na mmom pɛ asɔre papa kɔ. Menkaa sɛ Christianity nyɛ ɛna menkaa sɛ wo som a wo som no nyɛ but Bible kaa sɛ awieɛ no dodoɔ no ara de me din bɛyɛ nsɛnkyerɛne. Wɔbɛka sɛ Yesu Yesu ɛnse Nyame. Ɛnɛ sɛnkyerɛne bebree na yɛahu wɔ TV so, yɛatie wɔ radio so ne ho nneɛma bebree. Yɛn Tumfo pɛ bere a wobɛhu asɔre a ɔresan kɔ. Wobɛhu kwan a ɛfa so wobɛfa so a wode bɛbɔ wo mpae. our so called men of God, our so called prophets, using God, Jesus name for miracles, which nyame nnim wɔn, wɔn nka ho koraa, a wɔn ayera nipa, a nipa di wɔn akyi, ayera nipa, atwa sɛ nipa ho nukurɛ, atwa sɛ nipa. ɔnhu nokorɛ, na ɔnhu baabi a nokorɛ no yɛ dɛn da. Anuanom, sɛ wotie nea papa a